istinski naslednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع نتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا تراهم فتراهم فتراهم لحيته كم سال الدمع كم سال الدمع كم سال الدمع بهذا نفس منهج يميتوا بمنهج عليه مرض الله وجهه أنا يجب تنور ويعلو حدادي وأرض لشمس سمات في السماء مقلب عيني وصوتي ينادي لمن قد تسام لجمح الفضاء ألا يا شباب الكتاب هنيا سموت به بالسماء كسنائي يا أنتم شموع الليالي الله أول نفس منهج يميتكم منهج على إمامكم riječ istine se mora reći. Posjetite nas. Soba. Put vjernika. Zatim Allah te bareke ve i dalje opisuje svoje robove. Nema šuplje priče, nego djelo na djelo. Pa kaže hum هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ To su oni koji čuvaju i paze i vode brigu o svojim emanetima i obavezama, ugovorima. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ I to su oni koji čuvaju svoje namaze, to jeste obavljaju i navakat, obavljaju i onako kako je propisano i onda kad je propisano. أوليس موتي في حياتي مرة لم لا يكون ختامها استجهاديا لما سمت نفس الشهيد مطالبا على الإله له المكانة عالية ذات الله كاجه الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة One kojima ako im damo vlast na zemlji, šta rade?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 بتحية الإسلام بتحية أهل الجنة ورضوان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Evo nas, draga braćo i cijene sestre, koji nas pratite preko žice i šta je još preostalo od Takijetu Selef na ovome. Moram vam odmah na početku kazati da nas polako fata tuga nakon ovolike lijepe radosti ovoga vikenda gdje smo imali u priliku, priliku da upoznamo puno novih lica koje prije nismo poznavali, da upoznamo našeg šeha koji je zaista, što bi ja kazao na ome krajiškom ili svom privatnom beduinskom jeziku, pokajmačio ovaj naš seminar. Zaista smo i mi zavolili šeha, a i šeh svjedoči i predamnom i pred ostalom, ostalim dajama koji razumiju arapski jezik da zaista mu je bilo prijatno i čujem kad razgovara sa svojom porodicom da kaže da on ovu braću ne smije nikako ostaviti, može biti fizički odvojen od nje, ali mora biti puno vezan za njih i za njihove, i za njihove potrebe. To je dar od Allaha subhanahu wa ta'ala, da nas je Allah počastio, da nas insan koji ima blizu 60 godina, obiđe i vidi naše potrebe i stavi se znači jednim dijelom na raspolaganje, a vidjeli ste i sami izlaganja a i ova braća koja nas prate preko žice imat će u prilici uskoro da znači u koordinaciji sa ovom braćom koja su to snimala da dođu do svi tih predavanja koja su koja je šejh držao i pitanja na koja je odgovarao, pogotovo kada uzmemo predavanje koje je šejh govorio na temu o opasnosti šija i njihovoj, njihovim znači zabudama od samog njihovog početka, pa onda da kažemo govor o Deđalu koji je danas bio tako iscrpan a tu svakako i govor o Allahovim svojstvima i Allahovim lijepim imenima i mnogo toga što smo čuli od šeha bez ikakvog papirića pred njim, bez ikakvog znači napora, govori kao da iza njega stoji tanker iz kojega, znači, kojega napaja tom energijom. To je blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala pa mi Allahu zahvaljujemo i ubijeđeni smo kada budemo iskreni i ispravni da nam neće faliti oni koji će nas Allahu dozvolom napravi put upućivati. Evo nas večeras kažem, pata nas malo tuga zato što je <clears throat> preostao jedan manji broj braći koji su odlučili da i večeras provedu noć s nama. Mnoga su braća zbog svojih obaveza koji čekaju nakon inkindijskog namaza otišla, ali tako je to, mi se sastajemo, kad se sastajemo onda se puno radujemo, a kada dođe vaka rastajanja, onda nas hvata ta zebnja i ta tuga, pa molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da se jednom sastanemo u džennetu i da sjedimo gledajući jedni drugima i u lica i na tim lijepim dženeckim sjedištima sjedimo i nikada se više ne rastajemo. Evo nas večeras, kao što smo najavili, sa malo ubrzanijim, znači vaktom, jer i ovaj dio braće koji je ostao malo osjeća umor. tada smo bili u našem novom mesđidu na doma sazina u lijepom mjestu stijena i zaista prelijep mesđid i prelijepa lokacija. Tamo smo proveli dio dana i bili u prilici da budemo lijepo dočekani od naše braće Džematlija koji šute, a rade. Izgradili su objekat na kome se svakako može pozaviditi i tada je dozvoljno zaviđenje kada vidimo taj jedan mal broj ljudi, ali su napravili nešto što, kada gledamo ovaj bošnjački narod, 500 kuća pravi jednu džamiju, a oni su napravili sličnu džamiju, samo što još nema one munare, a i ne treba, a radi se o devet ljudi, nešto više ili tome slično, koji će tu sad za sad živjeti, a i mnogi će se, oko Bog da, za njima u hajru povest. Evo nas večeras ovdje i sa nama je naš brat Hapav koji će se večeras obratiti našoj braći koji nas prate preko žice. Nisam se plavo raspitivao o čemu će brat Hatab govoriti, jer mi imamo povjerenje u naše daje da su oni potpuno svjesni i da se uglavnom vežu ono što je aktuelno a evo mi smo se baš okupili oko teme koja je sigurno uvijek aktuelna, a to je naš izbor je islam, pa će vjerovatno i naš brat se i toga malo doticati, a šta god bude govorio o islamu, svakako je od velike koristi. Pa da ne oduzimamo vrijeme našem bratu, eto malo duži uvod, halalite mi džaba kad se neko nauči pametovati teško mu je mikrofon iz ruku uzeti, pa svako ima svoja iskušenja, a meni je najteže kad ne a kad moram šutiti.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 Mhm. Jel se čuje bolje sad? Čuje se bolje. Hajde, do ovoga je vrat. Tamam, tamam. Jel u redu, braće, možemo li nastaviti? Tamam, čezakum Zakon hajr. Nakon zahvale Allahu te bareke vatala, i salavata i selama na Muhammeda sallallahu wa sallam Selamimo svu braću širom čitava svijeta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kao što reče naš uvaženi šejh, ovdje atmosfera u ovim momentima je tužna. Tužna zbog onoga što smo mi ovdje Allahovom voljom i blagodati imali priliku da osjetimo. A svjesni smo da polako moramo da sa tim završimo. Molimo Allaha te bareke da upiše u hajr svakom od braće sav trud koji je doprinio da ovo druženje doživi ovakav kvalitet i ovakav nivo. Molimo Allaha te bareke da nas okupi i da Inshallah uskoro ponovo imamo priliku i imadnemo priliku da se okupimo u velikim hajrovima. Također molim Allaha te bareke da ona vraća koja nisu bila prisutna, da li oni što su bili spriječeni ili oni koji nisu na neki način dovoljno odvojili, našli vremena da dođu, molimo Allaha te bareke da im idući put sastavi i okupi sa nama, pa da osjetimo svi zajedno blagodati ovoga druženja u ovom dinu prelijepom. U istinu, braćo, ovo nam puno fali i nedostaje. U istinu, braćo, trebali bi svi da razmišljamo o tome i da budemo svjesni da dok ne budemo družili se, upoznavali se, nećemo moći osjetiti onu pravu slast islamskog bratstva i ljubavju ima Laha tebare Ovih dana najviše je bilo govora, a inša Allah vi ćete imati prilike da sve to čujete, o našoj vjeri prelijepoj, našem izboru, o džennetu, o džennetskim hurijama, o džennetskim bašćama i tako dalje i tako dalje. Zato ja smatram večeras da bi bilo lijepo da spomenemo inša Allahu Teala kome je obećan i kome pripada taj džennet i ti dženneti i te džennetske hurije. Kaže Allah te bareke ve taala: "Wa قِيلَ aminu kema nas Kad im se govori vjerujte kao što vjeruju pravi ljudi, qalu kema kema amana sufaha Ovi odgovaraju, zar ćemo vjerovati i zar da vjerujemo kao što vjeruju sufeha. To jeste oni koji su bezumnici, ludaci. Tako se oni obraćaju vjernicima i tako oni nazivaju vjernike. Zatim Allah te ve spominje iste ove i slične ovim idha ra'awhum qalu ila A kad vide vjernike govore e ovo su oni koji su u pravoj zabludi. Zatim Allah te ve još pojašnjava njihovu situaciju i njihovo stanje pa kaže وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ Kad im se govori i kaže slijedite ono što Allah te bareke ve ta'ala objavljuje. Qalu bel govore ne, naprotiv, nattabiju ma anzalna alejhi aba'ana. Mi ćemo da slijedimo ono na čem smo našli naše očeve. Evo lev kjane abauhum la Pa zar i onda kad im očevi ništa nisu shvatali i kad nisu na pravome putu bili, Allah te bareke kevetala posjeća ljude, zar ćete i tad slijediti vaše očeve? Zato mi pitamo mnoge danas, zar ćete slijediti one koji su u svojim džepovima nosili crvenu knjižicu i bili ponosni na nju i ustajali pred, pred njom i tako dalje i tako dalje. Ako nam kažu da slijede svoje očeve misleći na ove, mi ćemo im vjerovati. I reći ćemo, u pravu ste, mi znamo da je to tako. Ali ako pokušaju da nam podmetnu, da slijede očeve koji su bili na istini, koji su živjeli u islamu prije drugog svjetskog rata, onda i mi kažemo da istorija je svjedok da su oni lažovi. Da je istorija prepuna slika i zapisa pisanih čak i video da su lažovi jer su naše nene dojuče tukli da bi otkrili njihova prelijepa lica, da bi poskidale nikabe koje su nosile u ime Allaha Tebare Kevetala. A danas bi trebalo ove tući koji to isto tvrde da slijede očeve da stave običnu maramu i slično tome. Ovim ne želim da pocijenim nikoga. Želim samo da kažem i da ukažem na one na koje Allah te bareke ukazao u svojoj plemenitoj knjizi. Dok je tješio ashabe radijallahu anhum, pa im kaže vama sahibukum bi međnun, a vaš drug nije lud. Muhammed sallallahu alaihi wasallam nije lud. Upravo su ovo oni kojima je se on obraćao riječima Aminu kema amene nas. Vjerujte kao što vjeruju pravi, iskreni ljudi. Pa su oni našeg miljenika potvorili da je obični ludak, a on je čist od toga. Zato, braćo moja draga, kao u svakom vremenu i u ovome vremenu imamo ljude koji pokušavaju da lažu i da potvaraju na Allaha Tebare Kevetala i na poslanika sallallahu alaihi pa hoće da stave one tamo gdje im nije mjesto. Hoće ljude nazor da utrpaju u Allahu vjeru i da im prikažu kao iskrene Allahove robove. Sve one koji ništa ili vrlo malo imaju šta sa islamom. Mi dobro znamo, a inša Allah, sad ćemo da vidimo kako Allah te bareke opisuje svoje robove. Da li su to neke ljenčuge, nehljebari, neki koji nikakva djela iza sebe nemaju osim puste priče jezika, koji u svakom slučaju govori protiv njih. Prvo što ćemo spomenuti od osobina iskreni Allahovi robova jeste, kaže Allah te bareke ve taala: "Kul in kuntum tuhibbun Allaha fattabi'uni." Reci im, o Muhammede, ako Allaha vole, neka tebe slijede. Allahu, wa jagfir lakum zunubekum. Wallahu gafuru rahim. Nakon toga će biti oni od Allaha te bareke voljeni. Allah će im voliti i grijehe im oprostiti, jer je on taj koji grijehe prašta i milostiv je. Zatim Allah te bareke ta'ala upozorava kul ati'u Allah var rasul reci im o Muhammede pokoravajte se Allahu te bareke ta'ala i njegovu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem fa in tawallu ako glave okrenu fa inna Allah la yuhibbul kafirin Allah uistinu ne voli kafire Allah te barek i opisuje mu'mine kojima je poslo iskušenje Muhammeda sallallahu alaihi sallam koji je obaveza da se slijedi. Kogod kaže vjerujem u Allaha te barek i ovaj ajet je ili u njegovu korist ili protiv njega dokaz. Jer mora da se slijedi onaj kojeg je gospodar poslu. Man yuti ir rasul, ata Allah. Onaj koji je pokoran poslaniku, taj je pokoran i Allahu te bareke ve taala. Takav je pokoran svome gospodaru. Zato, braćo moja draga, od prve osobine koju sam spomenuo, jeste slijediti sunnet Muhammada sallallahu aleyhi ve sellem i ono na čemu su bili ashabi radijallahu anhum. I to je prva osobina koju ja spominjem i smatram u ovome našem vremenu u kojem živimo najbitnijom da se stavi na prvo mjesto. Dakle, nema nikakve priče ni govora o šupljim pričanjima bez dijela, jer je poznato da je slijedjenje Muhammeda sallallahu alaihi wasallam slijedjenje njega u svemu onome na čemu je on bio. A mi ćemo danas vidjeti da se podobro i u veliko oni koji to tvrde razilaze sa njim sallallahu alaihi sellem. Zatim Allah te bareke ve taala kaže: "Kad aflaha al-mu'minun." Uspjeli su vjernici. Koji? Oni koji samo bez posličare i šuplje priče pričaju, jeli? Ne vallahi. Ellezinehum fi salatim haši'un. To su oni koji su skrušeni i ponizni u svojim namazima. Allah te bareke ve taala spominje im da su skrušeni u svojim namazima. Šta reći za one koji ga nikako ne obavljaju? Gdje su oni i na kom su oni mjestu? Zatim Allah te bareke ve taala kaže: "Walladine hum anil lagvi mu'ridun." To su oni koji se od besposlica okreću. Sve ono što ih ne interesuje i u čemu nema koristi i hajra za njih, okreću se od toga. Ne dangube. "Walladine hum zekati fa'ilun." I to su oni koji zekijat udjeljuju. Zekjat onako kako ga je Allah te barek propisao. A ne onako kako njima naum pa vidiš insana možda milioni na bankama 50-100 maraka kaže ovo je zekijat. I zato prođe 20 godina Allah te bare sve to zbog toga što se nije čistilo jednim nadlijetanjem četničkog aviona satare i natjera u prašinu. I onda se ljudi pitaju šta bi. Zatim Allah te bareke ve taala opisuje i dalje vjernike. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ To su oni koji čuvaju svoja stidna mjesta. illa ala ezvađihim, osim od svojih žena, au ma meleket aymanuhum fa innahum Osim od svojih žena ili onih koji su u nju posjedu, misleći na robinje. Pa ovakvi samo prijeko ne zaslužuju. Danas je, braćo, nemoguće ili vrlo teško naći insana koji vodi brigu o svojim i o svom stidnom mjestu. Čak naprotiv, kad se nađe takav, takav uglavnom kod većine izgleda nenormalan. Za sestru koja nosi nikab, onako kako je njen gospodar Tebare Kevetala propisao ketni šator. hin iz zablude u zabludu uvodi. Pa sa tim takvim ismijavanjem izvodi im iz vjere Allaha te bareke ve ako svi kad i bili. Zatim Allah te bareke kevetala kaže: dalike ibtaga wara'a zalika humu A oni koji budu preko ovoga tražili svaku mjeru u zlu prevršuju. Upitan je imam Ahmed ibn Hanbel rahimehullahu ta'ala alejhi na šta odnosi se ovaj ajet? Kaže na one koji nastoje da dođu do samozadovoljavanja, a to je svakako u ovoj našoj vjeri zabranjeno. Zatim Allah te bareke i dalje opisuje svoje robove i sve su djela na djelo. Nema šuplje priče, nego djelo na djelo. Pa kaže وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ raun, To su oni koji čuvaju i paze i vode brigu o svojim emanetima i obavezama, ugovorima. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ I to su oni koji čuvaju svoje namaze, to jeste obavljaju i navakat, Obavljaju in onako kako je propisano i onda kad je propisano. I braćo moja draga, obratite pažnju ukoliko samo ajeta koje ćemo spomenuti Allah te bareke vetala spominje iskrene vjernike i na prvo mjesto stavlja namaz i zekat. A danas, kako nam je poznato, bar u područjima u kojima mi živimo, nećeš naći osim vrlo rijedak slučaj nekoga da obavlja pet vakata namaza ili ako ga obavlja ni on sam ne zna šta oni znače u njegovu životu. Zato Allah te bareke tada kaže za ove koje smo spomenuli Ulaike humul varithun to su oni koji će naslijediti nasljednici Šta će oni da naslijede, braćo moja draga? Alladine yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Oni će da naslijede džennetul firdaus u kojem će vječno da borave. Zato Allah kaže: Alladine im makkannahum fil ard aqamu as-salah wa atu az-zakah One kojima ako im damo vlast na zemlji, šta rade? Jel otvaraju javne kuće, kafane i birtije? Jel otvaraju mjesta suparništva i rivalstva Allahu te bareke vetala? Jel to rade? Ne rade vallahi. Allah kaže: salah" uspostavljaju namaz ne klanjaju namaz, nego uspostavljaju namaz, džemat i namaz. Gdje god dođu, uspostavljaju ga. I daju zekat. Udjeljuju. Wa amaru bil ma'ruf. I naređuju da se čini dobro. Wa nahaw anil munker. I zabranjuju zlo. Evo još jedne divne osobine vjernika, u istinu bez koje neće moći ova vjera biti sagrađena na čvrstim osnovama. Kad im Allah te bareke ve ta'ala da vlast na zemlji, oni naređuju dobro, a nema većeg dobra وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ a tvoj gospodar je već naredio i odredio da nikoga mimo njega ne obožavate. Wabil validejni ihsana ila ahiril aje. I da roditeljima dobročinstvo činite pa sve do kraja ajeta. Prva stvar koja je naređena robovima gospodara milostivog jeste da budu njegovi robovi وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ A džinne ni ljude nisam stvorio osim da bi robovali meni, kaže Allah te bareke ve ta'ala. I kada Resul sallallahu alaihi wa sallam obraća se Muad ibn Džebelu radijallahu an na jahalici. Pa ga pita Ja Muad, etedri ma hakku ala ibadihi. O Muad, znaš li koje je pravo gospodara Tebare Kevetala u odnosu na njegove robove? Pa ga obavještava. Šta kaže? E je abuduhu. Da ga obožavaju وَلَا يُشْرِكُ بِهِ I da mu ništa ravnim ne smatraju. To je osnova sa kojom Allah te bareke stvara robove na dunjaluk, dovodi ih i ispituje ih. I to je ono zbog čega će insan te bareke ve kojem je Allah dao razum biti od sretnih ili nesretnih Jesi li bio rob Allaha azza ve džel ili si bio rob šeitana prokletog? Ako si bio rob Allaha te bareke ve teala, kako onda da te u ovim i u sljedećim i u mnogim drugim ajetima nigdje ne prepoznasmo? Kako da se ni u jednom momentu ne poklopi sa njima? Zato ovi kojima je Allah te bareke ve teala dao vlast i kad je da, a oni su mu'mini, uspostavljaju šerijat Allaha te bareke ve taala. Naređuju da se čini dobro kuntum khajre ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Zbog toga što su oni najbolji ummet koji je ikada se pojavio među ljudima, a opisani su upravo ovim sifatima da naređuju na dobro i od zla odvraćaju. Allah te bareke ve taala kaže: "Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd." A vjernici i vjernice oni su zaštitnici i prijatelji jedni drugima. Šta rade oni? Ya'muruna bil ma'ruf. Prva stvar kako im Allah azza ve opisa naređuju na dobro, a sa drugu stranu kaže el munafikune wal munafikat ba'duhum min ba'd. Munafici, licemjeri i licemjerke, jedni su od drugih. Šta oni rade? Allah te bareke ve ta'ala in opisuje. Ja'murune bil munker. Ovi su suprotni braćo, naređuju šta? Naređuju zlo, وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ A odvraćaju od dobra. Odvraćaju od dobra. I ne samo što oni neće da ga čine, nego i one koji ga čine nastoje i njih da odvrate od toga. Nisu zadovoljni da oni sami u, u džehennemu budu, nego hoće i ono malo robova Allaha te bareke vetala da odvedu sa istine, pa da oni budu njihovi drugovi i gorivo u džehennemu kao i oni. Zatim Allah te bareke ve teala spominje ove vjernike, pa im ponovo opisuje i na veliko čudo opet djela u pitanju. Alladine yunfikune fis i wad oni koji udjeljuju i u blagostanju i u neimaštini i oskudici i tegobi. Allah te bareke kevetala opisuje svoje robove i metak koji im je dao iz milosti svoje prema njima. Oni ga šta udjeljuju i kad ga imaju i viška a i kad ga nemaju dovoljno ni za same sebe. Lan hatta mimma Nećete postići šta? Dobro ni dobročinstvo sve dok ne budete udjelili od onoga što volite. A nikako od onoga što vam pet godina smeta u podromu pa ušupi pa ga prebaci tamo ovamo i na kraju mogli smo ga kome i dati. Ne vallahi, nego od onoga što im je najdraže od imetka. E takvi su robovi milostivoga. Zatim Allah te bareke nastavlja pa kaže: al I to su oni koji svoju srđbu savlađuju. nas Wallahu yuhibbul muhsinin. I praštaju ljudima, a Allah te bareke ve taala voli dobročinitelje. Allah te bareke ve posjeća svoga poslanika, pa mu kaže da je samo Allahovom milošću blag prema ljudima وَلَوْ كُنْتَ فَذًّا غَلِيذَ الْقَلْبِ لَنْ فَدُّوا مِنْ حَوْلِكَ A da si grub i osor, prema njima svi bi se razbježali iz tvoje okoline. Pa Allah kaže, naređuje, fa'fu anhum, praštaj im, vostagfir lehum, i traži oprost za njih, vošavirhum fil amr, i savjetuj se s njima. Allah te bareke ve ta'ala posjeća poslanika sallallahu alaihi wasallam da bude blag prema pjernicima, da im prašta njihove pogreške a nikako da čeka na prvu samo da iskoči sa greškom pa ga odma prekriži pa ga odma oškartaj pa ga odma odbaci pa ga odma u drugi plan stavi tako dalje i tako dalje Zatim Allah te bareke ve taala govori opisujući i dalje robove milostivog. Muhammedu Rasulullah, Muhammed je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم a oni koji su sa njim, oni su žestoki prema kafirima, a samilosni među sobom. Žestoki su prema nevjernicima, a blagi i milostivi jedni prema drugima. Ezilleti alel mu'minin, wa alel kafirin. Oni su ponizni prema vjernicima, a ponositi prema nevjernicima. Danas, braća moja draga, kad su vjernici iskreni robovi Allaha te bareke vetala u pitanju, sa njima nema nikakva kompromisa. Čak do te mjere ni selam od njih nam ne treba. A sa svim drugim sortama zabluda možemo lahko i svakako. I osmije i ovo i ono. Ali kad su u pitanju oni koji samo žele gospodara bareke Kevetala, onako kako je on objavio Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem i onako kako su našli zapisano u njegovoj knjizi. E kad dođu ti takvi, sa njima se ne može ni naopako. Sa njima se ne treba nikako. I od njih je najpreće da se odraća Neka sjede Rahat i Rafidije i svi drugi. Nek su zadovoljni i nek ojna svako šta svoje hoće. Ali ovi su ti na koje treba prvo ukazati. Zato Allah te bareke ve taala nastavlja im dalje opisivati. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً to su oni kad urade kako ružno djelo, u zalemu ili učine kakvu nepravdu prema sami sebi. Zekerullah. Odma se sjete Allaha te bareke ve taala. Fastagfiru li dhunubihim. I odmah traže oprost za svoje grijehe. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. A ko je taj koji prašta grijehe osim Allah te bareke ve nije pop kojem treba otići i ispričati šta si uradio i gotovo. Nije onaj kojem treba ga donijeti kad umre, a čita svoj život svojom nogom, nikad džami otvorio nije. I kad umre, odnesi ga, donesi ga i u jednom danu sve isplati, riješi. I on je čist i ide čist pred Allaha te bareke vetala Već su oni koji i kad urade kako zlo i kad učine kakvu nepravdu nekom, odma se Allaha te bareke vetala sjete i traže oprost za svoje grijehe. Jer znaju da je Allah taj koji jedino prašta grijehe. وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ I to su oni koji svjesno i namjerno ne ustrajavaju u grijesima. Danas je, braćo moja draga, umjetnost u natjecanju i natjecanje u griješenju. Ko će veći fasik, ko će veći zulomčar da bude, ko će bolju i veću glupost da izmisli kako bi što nepokorniji bio. I ovi i ovakvi imaju mjesta. Ovi i ovakvi prolaze na sva vrata. To je dokaz, braćo moja draga, da je fitra čovjeka se izopačila, da ljudi više ne shvataju i ne razumiju šta je život i njegov cilj. Insan kad kupi sebi času, posudu, on ima svoju funkciju da u njega naspeš određenu količinu tečnosti ili nečega drugog. Ali kad to izokreneš naopako, i dalje ostaje časa, ali nema više svoje funkcije. Sipaj vodu pa ćeš vidjeti koliko će u nju stati. E takav je i onaj koji se okrene od Allaha te bareke vetala. Pa Allah izopači njegovo srce. Pa onda on postane od onih koji sve ono što je nenormalno vidi normalnim. A sve što je normalno za njeg je nenormalno. A kako će mu biti normalno kad je on sam nenormalan? Zato Allah te bareke ve taala spominje one koji šta? Alladine yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim. To su oni koji Allaha te bareke ve taala spominju i stojeći i sjedeći i na njihovim bokovima ležeći وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ I to su oni koji razmišljaju o stvaranjima nebesa i zemlje. Rabbena, gospodaru naš, ma halekte hada batilan, subhaneke fakina azaban nad. Gospodaru naš, ovako oni razmišljaju. Oni kad trude se da se približe svome gospodaru kroz razmišljanje, veličaju ga i hvale, a nikako se ne ismijaju sa njim. Pa Allah kaže, šta rade? Govore gospodaru naš, sve ovo što mi vidimo ti nisi stvorio uzalud. Valja nek si i sačuvaj nas od vatre i patnje u vatri Zatim Allah te bareke ve taala spominje im pa kaže: "Innamal mu'minun allazina idha zukira Allahu u qulubuhum." Iskreni vjernici su oni koji kad se Allah te bareke ve taala spomene, wajilat qulubuhum. Srca im zadrhte. Napune se strahom. U istinu, braćo, do nas su došle vijesti da danas u vremenu u kojem živimo ima robova u čijem prisustvu kad se spomene Allah te bareke ve suze liju ni za lica njihova. Zatim Allah te bareke ve govori o njima وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ imana. A kad im se čitaju ajeti njegovi, njima se iman povećava. Braćo moja draga, zamisli sa drugu stranu insana, kojem kad kažeš, boj se Allaha, a on se uzoholi i izopači. Nažalost, ovdje moramo, braćo, spomenuti i podvući pažnju da se ponekad, ponekad u našem gafletu i nemaru zna desiti i braći pa dođe brat, kaže, boj se Allaha, kaže, boj se ti. Boj se ti ili šta to ti meni, šta tebe briga? da a kad, mu, a mu se kaže boj se Allaha, Allah govori sad, kad mu se kaže boj se Allaha, ehadethul izzetu bil onda se on uzoholi zbog svoga grijeha, pa hasbuhu džahennem, a džehennem će mu biti dovoljan. Zato, braćo moja draga, ne smijemo nikako sebi dozvoliti da u ovakve stvari zapadamo, a ovo što pričamo ne pričamo na pamet, jer nam je poznato i znamo da se često puta i nesvjesno zna desiti i među našom braćom. Da kad neko nekoga upozori, još ga upozorava na nešto što uistinu ovaj radi, a suprotno je Allahovoj vjeri. I on opet kaže, boj se ti, ili slično tome. I zatim kaže Allah te bareke vetala, a kad im se čitaju ajeti njegovi, iman im se poveća. Braćo moja draga, danas većini ljudi na zemlji, kad kažeš i kad pustiš Kur'an Allaha te bareke kevetala, govor Allaha te bareke kevetala. Kaže smanji gasi, ne mogu da to slušam. A muzika mu probi uši, ide, ja ne mogu pored njega da prođem koliko je pojaču. I opet, on je, kaže, rob milostivo, kako imaš pravo reći za njeg ovo i ono? Zar ga nije rodila Fatima i ova i ona? i braćo, najveća sreća na ovome svijetu jeste da ti Allah te bareke ve dadne da razumiš ovu vjeru. Fik u ovoj vjeri. Svatanje ove vjere. Da razumiš ko je tvoj gospodar. Da si svjestan kad se neko sa njim ismijaje, kad ga vrijeđa, ko je i šta je. A nikako ko što im ima, pa kad hoće da spasi i da opravda psovača Allaha bila kaže a šta ti znaš možda si ga ti naljutio možda je čovjek pijan možda je ovo i možda je ono sve sa željom ne bi li ga kako opravdali zato braćo moja draga Allah te bareke ve od robova prima djela a ono što robovi Allaha te bareke vetala znaju i imaju pravo jeste vanjština insana. I svaki hukm i propis vezan za dunjaluk jeste vanjštinom i djelima. Pa Allah kaže kuradi to i to, taka i takva je stvar sa njim. Sve su ovo djela. I ova vjera je satkana i sagrađena na djelima a ono što je u srcu ljudi, to ostavljamo Allahu te bareke ve da presudi svima nama. I zato je Allah te bareke ve spomenuo u mnogobrojnim ajetima vjernike upravo opisujući im kroz djela. Ništa drugo samo djela. I to je ono što je nama poznato i dovoljno na dunjalu. Ashabi radijallahu anhum koji su živjeli sa najboljim insanom, ovako su postupali i omili ovaj din. A od njih su nam prenijeli dobri ljudi do nas sve, pa ga i inša Allahu ta'ala, ovako razumijevamo i po njemu živimo. Zatim Allah te bareke ve ta'ala spominje vjernike, pa kaže ja ladine amenu. O vi koji vjerujete, tahidul jehuda van nasara aulija. O vi koji vjerujete, vjernici, doziva Allah te bareke vatala vjernike, pa im kaže ne uzimajte je ni kršćane za svoje prijatelje i zaštitnike, ba'duhum aulija u ba'd, jer su oni jedni drugima prijatelji i zaštitnici, فَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ A i njihov je od vas onaj koji za prijatelja i zaštitnika prihvati. Sa drugu stranu, Allah te bareke još dalje od ovoga ide. Pa kaže, ja ejuhalladine amenu, opet vjernici, la tattahidu abaekum wa ihvanekum awliya ne uzimajte ni očeve svoje ani braću svoju za prijatelje i ni stehabbul kufra ala iman. Ako im je kufr draži i preći od imana. Pa ni ovdje Allah te bareke ve taala ne zastaje, nego kaže dalje la teđidu qaumen yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allaha wa rasula. Nećeš naći narod koji čvrsto vjeruje u Allaha te bareke vetala i onaj svijet, a da su u prijateljstvu sa onima koji se suprotstavljaju Allahu i njegovu poslaniku sallallahu alejhi ve Nećeš naći ljude. Ovo Allah te bareke vetala govori. Oni koji čvrsto iskreno vjeruju u Allaha te bareke vetala, njihov epitet kod Allaha uzvišenog jeste da ne prijateljuju i ne druguju sa kim? Sa svima onima koji se ismijaju i suprostavljaju Allahu te barek i i njegovu poslaniku sallallahu alaihi Svi će putevi biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Soba Put vjernika vam nudi širok izvor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog umeta. Put vjernika. Svi putevi će biti zatrpani. www.pautal.com Soba Put vjernika. ono a neće biti ono što vi hoćete.